บุ๊กทูเก้าสิบสองเดวินสเดชมดอนุประโยครองลงมาที่สองชาลูตินีสักเนสุขัดดผมโมโหที่คุณนอนกรนม m a n อร์ส i n a k a ุกนาร์ r k ม ผมโมโหที่คุณดื่มเบียร์มาก Mane e r z n a kad tu geri tiek daug alaus. ผมโมโหที่คุณมาช้า Mane e r z n a kad tu p a r e n i t e p v i l e ผมคิดว่าเขาต้องการหมอ Aš manau, kad jam reikia g y d y t o j o ผมคิดว่าเขาไม่สบาย Aš manau, kad jis serga. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ Aš manau, kad jis dabar miega. เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา Mes tikimės, kad jis ves mūsų dukterį. เราหวังว่าเขามีเงินมาก Mes tikimės, kad jis turi daug pinigų. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านเมสกัดเยยีรรามลิโอนุสผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุอออชเเกกรรร์ดโยยััตตตาาาววมนิีผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Aš girdėjau, kad ji guli ลิ g o n i n ė j e ผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Aš girdėjau, kad tavo automobilis visiškai sugedo. ผมดีใจที่คุณมา Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs atėjote. ผมดีใจที่คุณสนใจ Džiugu, džiaugiuosi, kad jūs domitės. ผมดีใจที่คุณซื้อบ้านจูโก้จูโก้ว่าสักทียูสโนริเต้ปิรักต์นามาผมเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้วบีโอ๋กัดปัสกุตินิโซตุบอสเซสเยลนวาเจเวสผมเกรงว่าเราจะต้องไปโดยรถแท็กซี่บีโอ๋กัดมุมสเรกีสวาจูเอตแท็กซ์ ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Bijau, kad neturiu su savimi, nepasėmiau pinigų.